Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Հակաօթային պաշտպանության զորատեսակի տեղն ու դերը Արցախյան ազատամարտում։ Մայիսյան հերոսամարտերի այժմեական խորհուրդը եւ առաջին հանրապետության հրշակման պատմական նշանակությունը։ Ազգային ազատագրական շարժման գործիչն ու նախավերջին սպարապետը Կուրո Թարխանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Խորթայի միության հերոս գեներալ Քիմիկոսը։ Մեր համերկրացի Իվան Կունյանցի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում ըսկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհատվածներից հաստատի հսկողության տակ է վերցրել նաև ոչ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ավելի քան 5 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը, դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Պետք է ասել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի անմիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Հարկ է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է Ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում, խոչընդոտներ ստեղծելով նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին է վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Միաժամանակ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները 3 երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում։ Ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական բեռի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Հակաօթային պաշտպանության զորատեսակը Արցախյան ազատամարտում։ Մայիս ամսում ավանդաբար նշվում է հակաօթային պաշտպանության զորքերի մասնագիտական տոնորը։ Գրեթե զրոյական մակարդակից ստեղծվելով 20-րդ դարավերջի Արցախայության զինյալ պայքարի մեկնարկին զուգահեռ Արցախի հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերը մի խումբ նվիրյալների շնորհիվ շուտով ունեցան կայացածու մարտունակ հակաօթային պաշտպանության համակարգ, որը կարողացավ չեզոքացնել ճշնամական ուժերի օթային գերակայությունը եւ ոչնչացնելով ավելի քան 3 տասնյակ ադրբեջանական ինքնաթիռ եւ ուղաթիռ, որը կազմում էր վերջինիս օթուժի շուրջ 40%-ը, անգնահատելի ներդրում ունենալ հակառակորդին զինադադար պարտադրելու գործում։ Զորատեսակի ներկայացուցիչները իրենց մասնագիտական բարձունքի վրա գտնվեցին նաև 2016 թվականի ապրիլյան արշակատման օրերին։ Չնայած ադրբեջանական զինուժի կողմից կիրառված գերժամանակակից օթային հարձակման ու հետախուզական միջոցներին, Պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերը կարողացան ամենասեղմ ժամկետներում ծավալվել մարտական կիրառման շրջաններում եւ խոցել ադրբեջանական երկու միավոր Մի-24 ուղաթիռ, ավելի քան 14 միավոր հետախուզական եւ հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Պաշտպանության բանակի հակաօթայինները գործելով ուժերի գերագույն լարման սահմաններում արդյունավետ գործողություններով աչքի են ընկել նաև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Չնայած պատերազմի առաջին շրջանում կրած լրջագույն կորուստներին, զորատեսակը կարողացել է կարճ ժամանակահատվածում հարմարվել պատերազմի վարման առանձնահատկություններով պայմանավորված մարտավարական իրավիճակին, կատարել համապատասխան խմբագրումներ զորատեսակի գործողություններում եւ շարքից անել 5 ճշնամական ինքնաթիռ, 3 ուղղաթիռ 96 հարվածային ու հետախուզական նշանակության անօթաչու թռչող սարք, որից 6-ը լայնորեն գովազդված բայրակտար TB2 տեսակի։ Զորատեսակի լավագույն ավանդույթներին հավատարիմ 44-օրյա պատերազմի օրերին իրենց կրծեր զինակիցների կողքին կանգնել էին նաև պահեստազոր անցած բազմաթիվ հակաութայիններ, կիսելով մարտական գործողությունների բոլոր զրկանքներն ու դժվարությունները։ Ցավոք, ինչպես նախորդ պատերազմներում, հակաութայինների շարքերը նոսրացան նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Մարտական խնդիրներ կատարելու ժամանակ նահատակվել են զորատեսակի 32 ներկայացուցիչներ, իրենց անունը միշտ թողնելով մեր ժողովրդի զինյալ պայքարի տարեգրության էջերում։ Ամփոփելով ասվածն ու հակաօթային պաշտպանության համակարգի անցած մարտական ճանապարհը, կարող ենք արձանագրել, որ զորատեսակը մեր նորագույն պատմության բոլոր բախտորոշ շրջափուլերում գտնվել է մեր երկրի ամտանգության ապահովման առաջնադիրքերում եւ արկա հնարավորությունների սահմաններում կատարել առավելագույնը առաջադրված մարտական խնդիրը պատվով իրականացնելու համար։ Մայիսյան հերոսամարտերի այժմ էական խորհուրդը։ Այս ժողովրդը մայիսի 28-ին նշում է Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականին այս օրը վերականգնվեց դարեր շարունակ խաթարված հայոց պետականությունը։ Մայիսին Ղարաքիլիսայում, Բաշապարանում, Սարդարապատում հայկական կանոնավոր ուժերին եւ կամավորականներին հաջողվեց կենաց մահու ճակատամարտում հաղթանակ տանել թուրք ռուսակների դեմ, կասեցնելով նրանց հետագա առաջխաղացումը եւ Հայաստանն ամբողջությամբ զավթելու նրանց ցանկությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդահայոց պատմության շրջադարձային էջերից է։ Բագրատունյանց Հայաստանի անկումից շուրջ 900 եւ Կիլիկյան Հայաստանից 600 տարի անց ստեղծում էր անկախ Հայաստան։ Չլիներ առաջին հանրապետությունը, հավանաբար չէին լինի խորթային եւ մեր օրերի Հայաստանները։ 1918 թվականի մայիսի 26-ին լուծարվել էր Անդրկովկասյան Սեյմը։ Ադրբեջանն ու Վրաստանն անկախություն էին ստացել։ Հերթ Հայաստանինն էր եւ մայիսի 28-ին հայոց ազգային խորհուրդը Թիֆլիսում հրճակեց Հայաստանի անկախությունը։ Արդեն հունիսի 4-ին Բաթումում ստորագրվեց հայ-թուրքական հաշտեցման պայմանագիրը։ 11-ից 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ձևավորվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կար ժամանակում կարողացավ ստեղծել պետությանը բնորոշ բոլոր ատրիբուտները՝ ընդրեց խորհրդարան, ձևավորեց կառավարություն։ Սակայն առաջին հանրապետության կյանքը միայն 2 տարի տևեց։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանը բռնազավթվեց բոլշևիկյան 11-րդ կալմիր բանակի կողմից։ 1992 թվականից, երբ Հայաստանը կրկին անկախություն ստացավ, մայիսի 28-ը սկսվեց պաշտոնապես նշվել որպես առաջին հանրապետության օր։ Իդեպ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերին ասել է, թե առաջին հանրապետության ստեղծմանը իր անուրանալի ներդրումն է ունեցել նաև Արցախահայությունը։ Փաստորեն 1918-ի մայիսյան պատմական ճակատամարտերով հայությունը վերստին հաստատեց իր հարատևելու կամքը առաջ բերելով նույնիսկ ճշնամու ակնածանքը։ Մայիսի 28-ը սերունդներին փոխանցեց այն խորհուրդը, թե հաղթանակը վերջնական է, եթե մշտարթուն եք իշխանության բնազդը, եթե ներդաշնակ են գործում զենքն ու դիվանագիտությունը, եւ միասնական են ժողովուրդն ու իր ղեկավարությունը։ Ցավոք այս խորհուրդները մենք հաճախ մոռացության ենք տալիս, հայության մոտ թուլացել է իգնիշխան լինելու, իր հաղթանակներին տեր կանգնելու կամքը։ Արտակին սպառնալիքների հանդեպ մենք կարծես կորցրել ենք զգոնությունը։ Փոխարենը մեր երանդը վատնելով դրսից հրահրվող ներքին պայքարներում, բայց արտաքին վտանգը եւ ազգի ճակատագրի խնդիրը ինչպես 1918-ի մայիսին կարող են համախմբել մեզ անկախ քաղաքական համոզմունքներից, սոցիալական դիրքից ու աշխարհում գտնվելու վայրից։ Եվ նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր ապագայով ու ելքեր են փնտրում, թող վերստին հաղորդակցվեն մայիսի 28-ի խորհրդին եւ անկեղծորեն գործեն մեր ներքին միասնությունը վերահաստատելու եւ հնարավոր արտաքին մտանգին հավաքականորեն դիմակայելու համար։ Առաջին հանրապետության նախավերջին սպարապետը Հայազգային ազատագրական շարժման գործիչ Սուրեն Կամուր առավել հայտնի է հանրության շրջանում Կուրո Թարխանյանը ծնվել է 1856 թվականի մայիսին Շուշիում։ Մոսկվայում ստացել է զինվորական կրթություն, սպայի աստիճան, ապա ռուսական բանակի կազմում մասնակցել առաջին աշխարհամարտին։ Վիրավորվելուց հետո իր խնդրանքով փոխադրվել է Կովկասյան ռազմաճակատ, մասնակցել արեմտա Հայաստանում մղվող կռիվներին, մասնավորապես 1917-ից 18 թվականներին Բաղեշի, Խնուսի եւ Ալաշկերտի ճակատամարտերին։ Հայաստանի Հանրապետության շրջանում եղել է դրոյի օկնականներից։ Մասնակցել է Սուրմալուի եւ Բաշապարանի ճակատամարտերին։ Այնուհետև հայ-վրացական պատերազմի ժամանակ կրկին վիրավորվում է։ Դրոյի հրամանով 1918 թվականին զբաղեցնում է դսեղ, Քոլագիրան, Ղաչաղան գիծը։ Նույն թվականի դեկտեմբերին հայ-վրացական պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած հերոսության համար ապարգևատրվել է Վարդան Զորավարժ քանշանով։ 1920 թվականի սեպտեմբերին սկսվեց քեմալականների հարձակումը Հայաստանի վրա։ Հայկական զորքը անցավ պաշտպանական մարտերի։ Հոկտեմբերի կեսերին կատաղի կռիվներ տեղ ունեցան Սուրմալուի ճակատում։ Թուրքական բանակին մեծապես աջակցում էր Հայաստանի թուրքությունը, որը Երևանի քթի տակ դիմել էր բացահայտ զինված ապստամբության։ Զանգիբասարի թաթարները փակում էին ճանապարհները, ոչնչացնում ճակատ մեկնող հայ զինվորներին, խափանում զենքի ու պարենի մատակարարումը բանակին։ Դրություն նոր հասական էր։ Թուրքական զորամասերն ամեն կերպ փորձում էին մոտենալ Արաքսին, անցնել գետն ու արագ գրոհով մտնել Երևան։ Հայ զինվորներն ու սպաները ցույց էին տալիս հերոսության փայլուն օրինակներ։ Ի տարբերություն Կարսի ճակատի, այստեղ խոճապն ասված ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Դրոնն ու նրա օկնական սունենը չէին էլ մտածում պարտության մասին։ Հոկտեմբերի 24-ին Սուրմալուի ճակատում արյունահեղ կռիվները սկսվեցին նոր ուժգնությամբ։ Պարզվեց, որ թաթարները փակել են Մարգարայի խճուղին եւ պատրաստում են թիկունքից գրոհել հայկական բանակի վրա։ Դրոյի հրամանով քանակերից Բեռնատար ինքնաշարժերով Մարկար Աշտապես Կուրոտ Հարխանյանը առանց երկար մտածելու նա տեղավորեց զինվորներին ինքնաշարժերի վրա։ Ինքը նստեց առաջին մեքենայի վարորդի մոտ եւ 4 ինքնաշարժերը իրարից 50 քայլ հեռավորության վրա արագությամբ մոտեցան ճանապարհին դիրքավորված թաթարների դիրքերին։ Միաժամանակ արագահարվածներից սաստիկ կրակ բացելով նրանց վրա։ Հարվածն այնքան անսպասելի էր, որ թաթարները դուրս գալով հրամատներից եւ թողնելով իրենց զոհերին ու վիրավորներին հուճապահար փախուստի դիմեցին տալով 8 վիրավոր ու 1 զոհ կուրոն ճեղքեց ճշնամու շղթան։ Օգնության հասարակական դիմադրություն ցույց տվող Դալիգդաշին եւ ավելին գրավեց հակառակորդի մի շարք ամրություններ։ Երկու օր անց թուրքերն անցան հակահարձակման։ Արադ Լեռնան Փեշերին Դալիգդաշի դիրքերում որ պաշտպանությունը ստանձնել էր զորավար Սուրենը, զինվորների ու սպաների շուրջ 50%-ը զոհվեց, բայց ոչ ոք չնահանջեց։ Տղերք, մասիսը թուրքերին չենք թողնելու, դեր առաջ են գնալու։ Զինվորներին ողջևորում էր զորավարը։ Երևանը, որը օրեր շարունակ ապրում էր Սուրմալուից հասնող թնդանոթների որոտի տակ եւ սարսափահար սպասում էր ճակատամարտի ելքին, հանգից շուշ քաշեց։ Թուրքերն այլևս Սուրմալուի ճակատում կենթանության նշույլներ ցույց չտվեցին։ Ցավոք իրադարձությունները Կարսի ճակատում կանխորոշեցին հայ-թուրքական պատերազմի ելքը։ Կարսն իր դրոն ու կուրոն ունեցավ։ 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության ժամանակ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի կողմից կուրոն նշանակվել է հայկական բանակի ընդհանուր հրամանատար, հայոց սպարապետ։ Կարմիրների կողմից Երևանը գravelուց հետո Սուրեն Սպարապետն իրեն հավատարիմ ուժերով նահանջել է Սյունիք, ուր Սպարապետի պաշտոնը ստանձնել էր Գարեգին Նժդեհը, իսկ ինքը դարձել է նրա օգնականը։ Սյունիքում կրվել է բոլշևիկների դեմ, ապա անցել արտերկի։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Նժդեհը, Դրոն, Կուրոն, Հայկ Ասատրյան իրենց համախոհների հետ ջանքեր չեն խնայել փրկելու գերմանական գերության մեջ հայտնված հայ ռազմագերիների կյանքը։ Մահացել է 1944 թվականին Ռումինիայում։ Հայազգի գեներալն ու աշխարհարչակ քիմիկոսը։ Խորթայի միության գեներալ-մայոր Իվան Կունունյանցը Բոգդան եւ Լյուդվիգ Կունունյանց եղբայրների գերդաստանից է։ Ծնվել է 1906 թվականի մայիսի 22-ին Շուշիում, Լյուդվիգ Կունունյանցի ընտանիքում։ Եթե նրա գերդաստանի միուս ներկայացուցիչները բոլշևիկյան հեղափոխական թողուբոհի մեջ էին նետվել, ապա Իվան Կունունյանցին բոլորովին այլ թողուբոհ էր գրավում՝ գիտությունը, ավելի կոնկրետ՝ քիմիան։ 1928 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Բաումանի անվան բարձրագույն տեխնիկական ուսումնարանը։ Աշակերտել է Ալեքսեյ Չիչիբաբին։ 1932 թվականից դասախոսական աշխատանքի անցել Որոշիլովի անվան քիմիական պաշտպանության զինվորական ակադեմիայում, իսկ 1938 թվականից արդեն ամբիոնի վարիչ էր։ Միաժամանակ ղեկավարում էր ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի էլեմենտաօրգանական միացությունների ինստիտուտի լաբորատորիան։ Դմիտրի Մենդելեևի անվան համամիութենական քիմիական ընկերության ամսագրի եւ Սովետական Մեծ Հանրագիտարանի քիմիա բաժնի խմբագրության գլխավոր խմբագիրն էր։ 1937-ից 1954 թվականներին աշխատել է ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Օրգանական քիմիայի ինստիտուտում։ 1939 թվականին Կոնունյանցը պաշտպանում է քիմիական գիտությունների դոկտորի գիտական թեզը։ 1954 թվականից մինչև կյանքի վերջը 1990 թվականը ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի տարօրգանական միացությունների լաբորատորիայի վարիչն էր։ 1953 թվականին ընտրվել է ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ։ 1949 թվականին Իվան Կնունյանցը ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական, 1966 թվականին սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչումներ։ Հաշվի առնելով, որ Իվան Կունունյանցի գիտական աշխատանքի մի զգալի մասը զուգահեռված է այսպես ասենք ռազմական քիմիայի հետ, հասկանալի է, որ շատ հանգամանքներ նշվում են ընդհանուր գծերով։ Հայտնի է, որ նա 1943-ին ստացել է քիմիական զենքից անհատական պաշտպանության ամենահաջող եւ ունիվերսալ միջոցը, որը մի տևական շրջան կիրառվել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում։ Կրոնյանցի մասնագիտական հետաքրքրությունները ներառել են օրգանական քիմիա, քիմիական արդյունաբերության տարաբնույթ խնդիրներ, քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմներ, դեղանյութեր, սինթետիկ մանրաթելեր, ներկանյութեր, սպիտակուցի քիմիա, ժառանգականության քիմիական հիմունքներ։ Կրոնյանցի ջանքերով իրականացվել է B1 վիտամինի ստացման ելանյութերից մեկի արտադրության եղանակը։ Իվան Կրունյանցը ֆոտոօրգանական միացությունների քիմիայի հիմնադիրն է ԽՍՀՄ-ում։ Հայկական եւ արտասահմանյան մի շարք գիտական ընկերությունների անդամ։ ԽՍՀՄ պետական մրցանակների դարբնեկիր։ Հեղինակ է շուրջ 300 գիտական ծանրակշիռ ուսումնասիրությունների։ Անգլերենով լույս տեսած ֆտորի քիմիա ամսագրի գիտական խմբագիրներ 1972 թվականին։ Հիմնադրել է Մենդելեևի անվան համամիութենական քիմիական ընկերությունը։ Մշակել է նոր մոնոմերների, ջերմակայուն պոլիմերների եւ դեղագործական պրեպարատների արդյունաբերական սինթեզի եղանակներ։ Համարվում է ֆտորօրգանիկների գիտական դպրոցի հիմնադիրը։ Իվան Կրունյանցը զբաղվել է նաև նկարչությամբ, ինչպես նաև 16-ից 19-րդ դարերում ստեղծագործած դասական նկարիչների գործերի վերականգնման աշխատանքներով։